محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين لو هي بإذن الله الكريم فتكم هو ربيع الأول وماك إلف موجة مئنن أربع النسيت إجرية تاريخ سابع مسجد سعود سيابو سيابو تاريخ سابع نعم نعم katika msikiti huu Masjid Muzammil nimepewa mada inayohusu indhari na tahadhari kwa Waislamu dhidi ya pote potovu la Shia Ithnai Ashariya, Shia Imamia, Shia Jaafaria, ambalo hatari yake imeonekana kuzidi siku baada ya siku katika nchi yetu hii ya Zanzibar na katika miji yetu hii ya Unguja miaka miwili nyuma takriban tukiwa tunaoneshwa lile jeshi la uokovu la kishia linalopita mitaani kwa mnasaba wa Husainiyat na mwaka huu tumeona kwamba kumekuwa na mwamko mkubwa kwa upande wao idadi ya watu imeongezeka kwa kiasi kikubwa sana hali ambayo inahatarisha tukiangalia mazingira haya tunarudi kujikagua kwa nini pote hili wafuasi wake wanakithiri katika hali ya kujifariji tunaona ya kwamba ni yale aliyosema mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba siku zote siku zinazopita zina afadhali kuliko zinazokuja hali itaendelea kuwa mbaya katika mazingira haya mtume anasema sallallahu alayhi wasallam ila an talqaw rabbakum mpaka pale mtakapokwenda kukutana na Mola wenu. Kwa maana kila siku bora ya jana, bora ya jana. Na katika alama za kiyama ni kukithiri ujinga, ujinga kuwa mwingi. Sisi tuna imani isiyokuwa na mashaka kwamba wengi ambao walikuwa wakiwasindikiza shi'atu ash-shaytan katika maandamano yale yenye dhamira na lengo na shabaha ya kuonesha masikitiko yao kadhalika maombolezo yao dhidi ya Hussein ibn Ali wengi wa wale sio mashia wengi wao sio mashia kwa maana si mashia wanaotambua na kuufahamu ushia ile itikadi ya kishia lau ukimchukua mmoja miongoni mwa wale hususan akina mama kwamba kwa nini unayafanya haya anasema naonesha huzuni zangu juu ya kifo cha kikatili kilichopata mjukuu wa mtukufu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi kwamba ameuawa huyo siku kama hii ya leo ni kielelezo cha maombolezo ya Hussein ibn Ali ukimuuliza unasemaje juu ya Abu Bakr atakwambia radhiyallahu anhu unasemaje juu ya Umar atakwambia radhiyallahu anhu kwa maana wengi wao ni mithili ya wanawake waliosikia mdundiko ukipita nje ya mtaa wakaacha viungu vyao jikoni wakakimbia wengi wao sio mashia lakini hawakupata darasa kama hizi za kujulishwa juu ya uharamu wa kushirikiana na kote hili potovu hawakujulishwa juu ya uharamu wa mtu kuendelea kuomboleza na kufufua huzuni juu ya msiba uliokushapita kwamba jambo hilo ni haramu zaidi Kiislamu walipokuwa wakiendelea kulia familia ya Jaafar ibn Abi Talib radiyallahu anhu siku ya tatu ilipofika wanaendelea kulia juu ya kumlilia Jaafar radiyallahu anhu mtume alayhi salatu wasalam akamwambia la tabku ala akhi ba'da al-yawm msiendelee kumlilia ndugu yangu baada ya siku ya leo tosha tosha siku ya tatu hawa wanaendelea kumlilia al-Hussein kila mwaka wanajadid huzuni zao juu ya kifo cha Hussein wanajipiga mashavu wanajipiga vifua wanajipiga migongo wengine wanabaki na kiu ili kuonesha kiu iliyompata Hussein haya amekataza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali akakemea akasema laisa minna man laqama alhudud wa shaqqa aljuyub wa daa bidawa aljahiliya si katika sisi si katika sisi yule ambaye anapopatwa na msiba anajipiga makofi mashavuni washaqa aljuyub akawa anararua na kupasua nguo katika sehemu ya shingo yake jai asua kwenye jai shingo amepasua popote amejipiga makofi kwa shavu amejipiga popote kipi kile makofi huzuni amekatazwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema si katika sisi atakayeyafanya hayo wadaa bidawa aljahiliya na akaomboleza kwa maneno ya kijahiliya haya yote yamesababishwa na hawa akina mama wa Kiislamu hawa akina mama wetu waliotokamana na jamii hawa ni mashafiia wamesombwa wamebebwa wameahidiwa ya kwamba tukizunguka hapa maili nane maili sita maili mbili mpaka tukitoka hapa basi kipo kifuta jasho na jamii hii ni jamii ya maskini kwa hiyo wanavutwa mithili ya samaki anayevutwa na chambo kwenye doana ili apate mtu makulaba yake apewe sukari apewe mchele apewe bahasha ya kaki yenye shilingi elfu ishirini ajikwamue siku zake mbili wengi wamesukumwa na ujinga kuto kuifahamu dini kuto kufahamu undani na uhalisia wa itikadi ya kishia na sisi maustari na madua tukawa hatuonyeshi kwa kiasi kikubwa kule kuumia kwetu juu ya jamii yetu na kusunguka au na kuwafanyia mihadhara ya nje au ya ndani juhudi zikawa zimepungua lakini wallahi alazim kwenye kusema na jamii ya waislamu ukawabainishia yale wanayoitakidi mashia waislamu wanaelewa na nyinyi mashuhuda kipindi kile zinaendeshwa zile nadawat katika miji hii ya Unguja msikiti huu kisha msikiti ule nadwa ikibainisha hatari ya kote la kishia wengi wa watu waliongoka wengi wa watu walitanabahi wengi wa watu walizindukana na lile lilianza Dar es Salaam na sisi tulipokuwepo kule tuliona tija ya zile nadwa ziliendelezwa katika mikoa mingine Tabora Tanga na kwingine tija ilionekana mpaka wakasimama baadhi sufia katika mahfali yao ya kimaulid wakisema jamani wale watu tunaowaita mawahabi wale ni bora mara elfu kwetu sisi kuliko hawa mashia ambao wanatuletea michele kwenye hadhara zetu za mauli wakatuletea mafuta katika hadhara za maulid sufi anasema maneno haya mbele ya hadhara ya watu nini natija ya uzindushi uliokuwa ukifanywa na baadhi duati kuitanabahisha jamii ya Kiislamu kuwabainishia juu ya tovu la mashia na mabaya yao tija ilipatikana wala walikuwepo wengine waliosoma mtu ana digrii moja ya elimu ya dini lakini eti anasimama anatetea ushia katika msikiti kwamba hawa ni waislamu wenzetu ni waislamu kama sisi hawa vipi tutawakufurisha hawa wametamka la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah hawa tutawakufurisha vipi sio makafiri kukosaudia Saudia Saudia kwenyewe wanapokelewa hawa na wanakwenda hija kama ingekuwa makafiri kule maka kuna bango limeandikwa haruhusiwi asiyekuwa Muislamu kupita kuingia katika mji huu hawa mbona wanakwenda baadhi ya mashekhe wamesikika Dar es Salaam wakiyasema haya hujja shaitani hujja iblisi kwa hiyo tuna uwaji sisi waislamu tunapokutana kama hivi tunapoona hatari iko basi tutanabahishana tukumbushane wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin na hasa tunapojumuika katika ijtimaat mithili ya hizi naam tunahusiana suala adhim la alhirs ala alilmi nafi' kukupia juu ya kutafuta ilmu yenye manufaa waislam waislamu watenge muda wao juu ya kukaa chini kwa lengo la kujifunza ilmu yako ya dini elimu ni nuru kwa maana inakuangazia mahala penye kiza mahala penye utata una tusallit alayhi ad-daw'a unapatupia mwangaza wa ilmu unaona kwamba ala hapa pana shida hafai kwa ilmu tukikaa kwenye majalisi zetu waislamu tunanasihiana baina yetu juu ya kusoma ilmu ya dini haijalishi unafanya kazi gani wewe haijalishi haijalishi sisi waislam tunaitakidi hakuna kazi bora hakuna kazi bora wala shughuli adhim kama ya kukaa na kusoma ilmu si uraisi si waziri si uwakilishi si kadha ambacho kinaweza kikawa mbele ya ilmu ya dini ya Kiislamu abadan kwa kuwa hii ndiyo wadhifa wa mitume wa Allah alayhimussalam na bora ya wadhifa ni wadhifatu rusul ni wadhifa waliopewa mitume wa Allah alayhimussalatu wassalam waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin man ahsanu qawlan ni nani ambaye atakuwa na kauli nzuri sana nani huyo mimman daa ila Allah akamshinda yule ambaye anawalingania watu kwa Allah baada ya kusoma kasimama anawalingania watu kwa Allah kumpwekesha Allah kumadhimisha Allah kumheshimu Allah kuwarudisha watu kwenye sala kwenye ibada kwenye makarimul akhlaq kwenye mahasinul a'mal nani mwenye kauli nzuri sana akamshinda huyo Allah anasema wa amila saliha wa qala innani minal muslimin kwa tukiwa na ilmu hii annafi utaweza biidhnillahil karim kupitia al-ilmu an-nafi' tutaweza an nufarriqa bihi baina alhaqi walbatil kutofautisha kupitia mwangaza wa ilmu na msaada wake baina ya haki na batil wa baina alhuda wadhalal na baina ya uongofu na upotevu wa baina duati ila alhaqi wadduati ila albatil wadhalal na baina ya walinganizi wanaolingania katika haki na walinganizi wanaolingania katika batil na upotevu mtu mjinga ambaye ah, hataki kusoma dini hataki kutenga muda akasoma dini yake nini yeye anafanya kazi nini yeye ni mwajiriwa nini yeye ni mtumishi nini a, ah, yeye ameshughulishwa na kilimo nini yeye ameshughulishwa na ufugaji wa kuku wa mayai hadha jahil ni mtu asiyeelewa hana maarifa hana ilmu mtu huyu la yufarrihu hatoweza kutofautisha baina duati ila alhaqi baina ya walinganizi wanaolingania katika haki waduati ila dalal na walinganizi wanaolingania katika upotevu hatoweza kutofautisha hataona wote ni sawa ila zimzalini na yule kajitoa kwa ajili ya dini na yule kajitoa kwa ajili ya dini wote wanalingania dini watu waheshimiane yule mwake aseme huyu aache aseme hana uwezo wa kutofautisha hana ilmu mtu jahili asiyeipa ilmu kipaumbele hatakuwa na uwezo wa kutofautisha baina tauhid wa shirki baina ya tauhidi na ushirikina wala kina mama na wengineo ambao wamevutwa na mashia husikika wengine wakisema labbaika ya Hussein anasema labbaika ya husein amemwitika wito husein wanasikika wakisema kullu yawmin ashura wa kullu ardhin karbala wanasikika wanapokuwa wanaugua wana wanaumwa wanataka ponyo wanasema ya fatimata zahra ya ali ya ali ishfini ewe ali niponye ni jahil hana maarifa hakukaa wala hakutenga muda wake kwa ajili ya kujifunza ilmu yake ya dini ametosheka na uislamu wa mazoea na wengi wa watu wa visiwani wako hivyo leo nitamwambia nini wewe utaniambia nini nimetoka kwenye mifupa ya waislamu baba na mama na babu na babu kumdanganya kumdanganye katika dini anaelewa anajua huyu ni jahili hana uwezo wa kutofautisha baina ya anayelingania katika sunna na anayelingania katika bida hana uwezo wa kutofautisha baina man yad'u ila salafiyya wa baina man yad'u ila alhizbiyyah limasakha wal anasemaje rabbul alamin subhanahu anasema afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma inma yatadhakkaru ulul albab afaman ya'lamu hivi yule ambaye anajua anajua ana ilmu hivi yule ambaye ana elimu anajua annama unzila ilaika min rabbika alhaqu kwamba hakika si vinginevyo vile ulivyoteremshiwa Muhammad kutoka kwa Mola wako ndiyo haki Muhammad ameteremshiwa wahi wa aina mbili ameteremshiwa wahi wa Qur'an ameteremshiwa wahi wa sunna na hakuna njia ya kujua wahi hizi ila kwa njia ya ilmu yule ajuae ya kwamba uliyoteremshiwa Muhammad ni haki akayafahamu hayo na akayafanyia kazi kaman huwa a'ma anakuwa sawa na kipofu asiyejua haki wala asiyeifanyia kazi haki anakuwa sawa ajuae na asiyejua jawab la anayejua anamwabudu Allah ala basira juu ya uoni na ilmu asiyejua anamwabudu Allah kwa ibada za kubahatisha ambazo hazipokelewi na Allah subhanahu wa ta'ala mwenye ilmu anajua hii ni haki hii ni batil mwenye ilmu anajua hii ni tauhid hii ni shirki mwenye ilmu anajua hii ni khairi hii ni shari asiyekuwa na ilmu yuko yupo ndio wengi wa wale mliokuwa mkiwaona wakiwa kwenye maandamano ya kishia wengi wao hawana ilmu hawakuisoma ilmu wamekuwa ni atbau kulli naik wafuasi wa kila kinachochomoza wako wapo wajipiga wajipiga nini Hussein anafanya nini Hussein wewe muislam naam huna sharia wewe muislam naam huna wahi wewe muislam naam huna kitab wewe muislam naam huna sunna wewe muislamu naam huna wazuoni haya zamani yalikuwa yakifanywa na ngozi nyeupe wahindi peke yao tena usiku kwa kificho zamani wakitengeneza majeneza yao kadha wa kadha usiku kwa haya na aibu ndio hii eti na watu weusi nao jamii ya watu weusi nao wameingia katika masaili ya dini hii ya Kishia alafu wajibu wetu sisi tunyamaze kimya waislamu tunaona wenzetu wameacha njia tunyamaze kwani ubora tuliopewa na Allah unatokamana na nini kuntum khaira umma ukhrijat linnas ta'muruna bil وتنهون عن المنكر كون منكر أشيع لمنكر أشيع لردة ونمتوى منتو كالكمس أنا سمع سبحانه إنما يتذكر أولو الألباب حقيقة سيبين نيفيو wanaolikumbuka hilo ni watu wenye akili zilizokuwa timamu wenye rai zilizokamilika wenye maono ambao ni lubbul alam wa safwat bani adam hao ndo krimu ya wana wa adam wanaokaa wakalikumbuka hilo la ilmu na fadhila zake na kwamba mwenye ilmu hafanani na asiyokuwa na ilmu hawafanani Allah anasema wa makana maitan hivi yule ambaye alikuwa ni mayit kabla ya yeye kuongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ni mayit katika viza vya ukafiri viza vya ujinga viza vya maasia fa ahyainahu sisi tukamtoa kwenye umayit tukamhuisha kwa nuru ya elimu na imani na taa yamshi bihi fi nas akawa anatembea eh, kwa ilmu hiyo kwa nuru hiyo baina ya watu ana ilmu yake anatembea baina ya watu anaona kwenye mambo yake anaiona njia yake anayajua ya kheri na anayajua ya shari kama mathaluhu fi dhulumati anafanana na yule ambaye bado yupo kwenye giza la ujinga hana ilmu laisa bikhariji minha akawa si mwenye kutoka huko hawafanani hao kwa waislamu wajibu wetu tuchukue tahadhari alhadhara alhadhara min aljahl tahadhari usiwe mjinga kwa kiasi hicho ukamwachia binti yako ukamwachia kijana wako ashike pote alitakalo hapana tahadhari juu ya ujinga huo ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah anasema katika hidayatul hayara fi ajwibati al-yahudi wan-nasara anasema wal asbabul mani'atu min qabuli alhaqi kathira na sababu ambazo zinazuia watu wasikubali haki ni nyingi faminha miongoni mwazo aljahlu bihi ni watu kutokuijua haki wa hadha sababu na sababu hii ya kutokuifahamu haki na haki ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah anasema huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi kwa hiyo haki ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema wal asbabu al mani'atu min qabul al haqqi kathiratun jidda faminha al jahlu bihi miongoni mwa hizo sababu ni kuto haki kuto kuifahamu dini wa hadha sabab na sababu hii huwa alghalibu ala an nufus ndio sababu kubwa iliyopo katika nyingi za nafsi za watu kwamba hawafahamu hawajui kija jambo fulani mtu kaingia kija pote fulani mtu kaingia kija pote fulani mtu kaingia nini wanasema wote wanasema la ilaha illa allah nina khiari nina khiari niwe mshafii na khiyari niwe mhanafi na khiyari niwe sufi na khiyari niwe ibadhi na khiyari na khiyari niwe tablighi na khiyari na khiyari niwe eh, ahmadia na khiyari na khiyari niwe mbohora na khiyari na sababu hii ya ujinga ndiyo sababu iliyoziteka nafsi nyingi fa inna man jahila shay'an aadahu wa aada ahlahu wal hakika asiyejua kitu anakuwa ni adui wa kitu hicho na anawafanyia uadui wenye kitu hicho inga jahil tahadhari islam usiwe mjinga kuifahamu tabia kwa yale ambayo tutayaona katika makoti katika hili kote la mashia kote la shia limejaa shirki